Alice Mary Smith estis angra componistino nascita en Londono en familio de prospera comercisto. De siei frua iaroi, si montris rimartindan musican talenton. Si prenis privata in lezionoin che William Stendhal Bennett cae George Alexander McFerrin ciui lasis meldelsonan influon en la musico de la lernantino. Sia amplexatio pri poesio evidentigias en la electo de textoi por siai cantoi cae en la temoi por siai concertai uverturoi. Alice Mary Smith publicigis sian unuan vercon en sia dec oca iar agio, cae jesia dudequara si vertis cae presentis sian unuan sinfonion. Sinfonio numero unu en do minora. Tiel, si farigis la unua brita virino quiu componi sinfonion. Gi estis presentata fare de la musica societo de Londono. La recenso en The Illustrated London News diris La sinfonio de Miss Smith, principe venante de la plumo de fraulino, estis miriga pruvo de la solidei studoi cae altai atingoi de la virinoi devotai de la artoi en tiu cilando. Si estas rigardata kiel brita pioniro de la decnaua iarcento, danke al tiu ci sinfonio, cae al sia sonato por clarneto de 1870, eble la unua brita sonato, antau or la sonatoi de Swinerton hi, Proud, Tovi, cae Stanfordou, kiel notas la eldoneio Lazarus en 1877 Alice Mary geesigis cun la advocato Frederick Meadows White, quiu active apogis cae defendis la agadon de sia zino, usante sian influon cae monon por reclami sia presentadoin. Li certigis al siai criticistoi che sia music componado ne ni el bonan heiman mastrumadum. Alice Mary Smith estis electita profecia membro, cae iaro poste honora membro de la regia Academio de Musico. Tamen, kiel aliei virinei componistoi ci foie estis devigata adopti viran pseudonimon por al sendi componajoin por publicigo, char virina nomo ofte al portis tuian malaccepton. Alice Mary Smith igis productiva componistino de sanctai cae profanae corus vergoi. Sia chambra i componajo i en havas kvar kvarteto in por piano, tri archen quartetoin, cae kai sonaton por clarneto. La orchestra i componajo i includas ses concert uverturo in kai du sinfonio Si scribis la sinfonio numero 2 en la minora por concuri en la Alexandra Palas, sed gi neniam estis presentita. Ci verkis ancau du grandain sendvergoin. La opereto Gisela, por coruso, orchestro cae solistoi, qui estis presentitai en 1875, cae La Masco de Pandora, es instrumentado neniam estis finita. Si havas unu er la plei grandai collectoi de sancta corus musico de virina componisto. La himnoi, quiu havas lavonoin de citiu mondo, cae ce la acvoi de Babelo, marcas la unuan exemplum de musico verquita de virino effective usata en la angla liturgio. Alice Mary Smith, mortis quiam gie estis nur 45 jara. The Musical Times publicigis necrologon dirante «Ci atingis famon quio metas sian nomon ce la avangardo de creivae virinae artistoi». Lau la necrologo de la Ateneo, «Cia musico estas marquita per elegantezzo cae grazio» potenzo cae energio. Sciai formoi ciam estis clarai, cae sciai ideoi liberai de excentrezzo. Sciai simpatioi estis evidente pli cun la classica ol cun la romantica scolo.